chapter 21 hoste eginata anaxenai hemas apos pastentas ap auton euthu dromesantes el thomen es tein kun te de hexes es tein rodon kakethen es patara kai hurantes ploion dia peron es fornicain epibantes anexemen Anaphanentes de ten cupron, cae lipontes autain juor numon, e pleomen es surian, cae catexemen es turon. E gar ein ta ploion, apa fortit zomenon ton gomon. Cae anurontes mathetas, epe menamen autu hemeras hepta, hoitinis to paulo elegon dia tu pneumatos me anabainein es hierusalem hote de eginito hemas ex artisai tas hemeras ex e epor juamatha, pro pimpontun hemas pantun sun gunaixin kai technois heos exo tes poleos kai thentes ta gonata epi ton agialon pros iuxamatha. Kai as pasamanoi alelus epi bemen eis ta ployon, e kenoi de hupes eis ta idia. He mes de ton plun dia nusantes apo turu, catin tesamen eis ptolemaida, kai as pasamanoi tus adelfus, emenamen hemeran mian par autois. Te de epaurion exilthontes, hoi peri ton paulon elthon eis caesarean, cae eis elthontes eis ton oikon philippu tu euangelistu, ontos ecton hepta, emenamen par autou. Tuto de esan thugaturis, Parthenoi Tessares prophetu usai epimenonton de hemon hemeras pleus catelthen tis apotes judaias prophetes onomati agabos kai elthon pros hemas kai aras ten zonen tu paulu desas te autou tus podas kai tas epen tade lege to pneuma to hagion ton andra hu estin he zone aute hu tos de susen in Jerusalem hoi judaioi kai parado susen es keras ethnon hoste e kusamen tauta pare calumen hemes te kai hoi entopioi topioi tu me anabainein auton es Jerusalem apokrithete ha paulos te poiete kleiontes kai sun fructontes mu ten cardian ego gar u monon de thenai ala kai apothanein es jerusalem hetoimos eko huper tu onomatos tu kuriu Iesu. me pe thamenu de autu hesu kasamen e pontes to thelema tu curiu genes tho. Meta de tas hemeras tautas, epis cua samanoi ane bainomen eis Jerusalem. Sunel thon de cae ton matheton, apo caesareas sun hemin agontes, par ho xenis thomen menasone tine cuprio arcaio mathetei genomenon de hemon es hierosoluma as menos e dexanta hemas hoi adelphoi. Te de epiusei es ee ha paulos sun hemin pros Jacobon pantes te pare genonta hoi presbuteroi, cae as pasamenos autus ex caf hen hecaston hon epoiesen ho theos in tois ethnesin dia tes diaconias autu. Hoide accusantes EDOXADZON zon ton curion e pontes autu theores adelfe PASSAE muriades esen JUDAION ton pepistiucaton cae pantes zelotae tu nomu huparcusen catece thesan de perissu, hoti apostasian didasces apo Mousseus, tus cata ta ethne, pantas iudaius, legon me peritemnen autus ta tecna, me de tois ethesin peripatenn. Te un esten, pantos de plethos sun el thein acusantai gar hoti eleluthas. Tuta un poieson ha soi legamen, esen hemin andres tesares yukain e contes ef he auton. Tutus para labon hagnis sun altois, cae dapan eson ep altois hina xure sontai ten cephalen kai gnosin pantes hoti on catechintai peresu uden esten alla stoikes kai autos ton nomon fulason perede ton pepistiukaton ethnon hemes epistelamen crinantes meden toiuta terrain autus e me fulasestai autus to te edu la thuton kai to haima kai pnikton kai pornean. tote ha paulos para la bon tus andras te ekomene hemera sun altois hagnisthes eis ee eis to hieron diangelon ten ec pleurosen ton hemeron tu hagnismu heos hu pros enecthe huper henos hecastu auton he pros fora. Hos de emelon hae hepta hemerae sun hoi apo tes asias judaioi the asamanoi auton in to hiero, sune keon panta ton oclon, cae epe balon tas keras ep auton. Cradzontes, andres israelitai boethete hutos esten ho anthropos ho kata tu lau kai tu nomu kai tu topu tutu pantas pantaku didaskon eti te kai helenas esse gagen esto hieron kai kekoi noken ton hagion topon tuton Eis Esangar heorakotes heorakotes trophimon ton ephesion in te pole sun auto hon enomizon hoti es to hieron es egagen ho paulos ekinethe te he polis hole kai egenetor sun drome tu lau kai epilabomenoi tu paulu hil kon auton exo tu hieru kai euthetos ecclesthesan hai thurai. Zetun ton de auton apoctenai anebe fasis to ciliarco tes speres hoti hole sug kekutai Jerusalem. Hos exaltes para bon stratiotas cae hecaton tarkus catedramen ep autus hoide edontes ton ciliarcon cae tu stratiotas, e pausanta tu tontes ton paulon. Engesas de ha ciliarcos epi labito autu, cae eceliusin de thenae halusesin dusin, cae epunthanata tis an ee, cae ti estin pepoie cos. Aloe de, alo te, eba on ento aclo me dunomenos de gnonai ta asfales dia ton thurubon, ekel iusen agesthai auton estein parembolen hote de egenita epi tous anabathmus sunebe bastadzesthai auton hupa ton stratioton dia tein bian tu oclu e coluthe gar to plethos tu lau cradzon aire auton melon te es agestai es tin parembolain ha paulos lege to kiliarco e existin moi e pain prose ha de helenisti genoskes uk ara su e ha aiguptios ha pro tuton ton hemeron anastatosas kai exagagon estein eremon tus tetrakis kilius andras ton sicarion epende ha paulos ego anthropos men emi judaios tarseus tes kilikias uk asemu poleos polites de omai de su epitrepson moi la lesai pros ton laon epitrepsantos de autu ha paulos hestos epiton anabathmon kate sesen te keri to lao polis de sigeis genomenes pros efone te hebraidi dialecto legon.